ฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 651 1. ภิกษุอธิษฐานภายในเวลาที่กำหนด 2. ภิกษุวิกับไว้ภายในเวลาที่กำหนด 3. ภิกษุสละให้ภายภายในเวลาที่กำหนด 4. ภิกษุที่มีจีวรสูญหายภายในเวลาที่กำหนด 5. ภิกษุที่มีจีวรฉิบหายภายในเวลาที่กำหนด 6. ภิกษุที่มีจีวรถูกไฟไหม้ 7. ภิกษุที่มีจีวรถูกโจรชิงเอาไป 8. ภิกษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสะ 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติ อเจกะจีวรสิกขาบทที่ 8 จบ